ixlosning aksi riyodir qilingan ibodat va har qanday bir yaxshi ishlarda hech qanday bir manfaat yoki foydani ko'zlamasdan faqat alloh taoloning roziligini maqsad qilish ixlosning asosini tashkil qiladi ixlos to'g'riliq kelgan oyat va payg'ambarimizning hadislariga asoslanganda nijot yo'li faqat ixlosdadir odam bolasining ichki dunyolik saodati va moddiy ma'naviyatiga kepillik qila oladigan ixlosdan bo'lak ikkinchi bir xislat yo'qdir Әр қандақ бір ішіні қылас бағлап қетір қынып қылыш, әқиқатен мойын бір іштір. Чүнке зәречілік қылас білен қылынған әмәл, қылассыз қылынған маңларча әмәл ибадеттен итібарлықтыр. 928-ci sual. İxlas həmmə işdə tələb qılınamdı? Cavab. Hər qandaq bir işdə ixlas tələb qılınıd. Namaz oqışda, rozu tutuşda, zakat berişdə, hac qilishda, ilm təhsil qilishda, Qur'on tilovat qilishda, yetim yesirlarga yordam qilishda, halol rizq uchun ishlashda ixlos bog'lab ish qilish lozim. Har qanday bir ishning o'ziga loyiq ixlosi bordir. Мәселен, сәмими ихлас белән багланган мөхәббәтнең без зәррәсе бер мәнфәт юсыдан багланган мөхәббәттән әлбәттә чоң ва кыйммәтлектер. Чин мөхәббәтне күрешне халыган кеше аналарның табиятигә карсы булады. Хакыйкы халис мөхәббәткә аналар сазавардыр. ular farzandlari uchun nurg'ulg'an jafo mushaqqatlarni tortib chin dilidan bolalari uchun kuyib pishib cho'ng qiladi lekin u qilganlari uchun bolalaridan biror mukofot yoki sovg'i salom tama qilmaydi biror foyda ko'zlamaydi odamni alloh taologa ixlos qilgan ekan shundoq chin aqida va suygi bilan ixlos qilganda ondan u alloh taoloning haqiqiy muxlisiga aylanadi to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi savol ibodatlardagi ixlosning roli nima Javob: Alloh taolaning roziligi amal ibodatlarni ko'p qilish bilan yoki ko'p kishilarni dinga agashtirish bilan qozonilmaydi. Balki Alloh taolaning roziligi faqat ixlos bilan qozoniladi. Shon ba'zida bir og'iz so'z yoki bir yaxshi niyat haqiqiy saodatga va mangulik najotlik sabab bo'lib qoladi. Amal shundoq ekan, amal ibodatlarning ko'p qilinishiga qaramasdan, balki qalbdagi ixlosga qarash kerak. Chunki kerak bo'lg'ini ixlosdir. zodi alloh taoloning roziligini ko'zlamasdan boshqa maqsad va manfaatlarni ko'zlab qilingan butun amallar va ibodatlar bekordir masalan ko'mir kilolab hatto tonnalab oltin gramlab tortiladi ixlosliq amal oltin bo'lsa ixlossiz amal kömür o'xshaydi bu misoldan ixlosliq ibodat bilan ixlossiz amal ibodatning o'ttirisidagi farq ochiq ko'rinib turibdi kamtarlik 930. yuz savol kamtarlik deganning ma'nosi nima? Javob. Kamtarlik haqiqat qandoqli bir kishi tarafida bo'lsa, cho'nchilik qilmay uni qabul qilish va o'zidan tuvan kishilarga kamtarlik, mehr muhabbat va yumshoqlik bilan muomala qilishdir. Kamtarlikning aksi kibr, o'zini cho'ng sanashdir. Bu ta'rif payg'ambar alayhissalomning so'zidan olingan. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Kibr haqni qabul qilmaslik va kishilarni ko'zga ilmaslikdir. payg'ambar alayhissalom bu ishki jumlalik ixcham so'z bilan intayin cho'nqur va kang ma'nini oydinlashtirib bergan 931 savol haqiqatni qabul qilmaslik deganning ma'nisi nima javob haqiqatni qabul qilmaslik deganning ma'nisi o'zining nazarida yuz obro'yga yoki boylikda yoki mansabda yoki hurmatda nasabda tuvan sanalgan yoki o'zi yoqtirmaydigan birining haq so'zini yoki uningdagi haqqoniy ta'riflarni e'tirof qilmaslik deganlikdir 932 savol. Kishilarni ko'zga ilmaslik deganning ma'nosi nima? Javob. Kishilarni ko'zga ilmaslik deganning ma'nosi fiqrlarning odatki kishilarning yeniga kelganda o'zini ularga tanqimganlikdan g'odiyib o'zini cho'ng tutish, ularga so'z qilishdan qisilish, ularning so'zlarini xush yoqmagan qiyofatda anglash va ko'rganlar odamga salom qilmaslik qatorliqlarni ifodalaydi. Munda qilish insonlarning hurmatdan iborat Alloh taolo ato qilgan tabbiy haqqini deb sandiq qilganlik. Олағы азар бәгерлік вә өзіні Аллах Тааланың жазасыға tutganlikdir Hech kim inkor qilinmaydigan, hatto dinsizlarni rad qilinmaydigan haqiqat shuki, o'zini cho'ng tutadigan, kishilarni ko'zga ilmaydigan odam сөйлешке haqliq bo'lmaydi. Bir kun u cho'qim xar bo'lmay qolmaydi. Alloh taolo o'zini cho'ng tutquvchilarni har zaman cho'ktirib, kamtarlik qilg'uvchilarning sha'nini har zaman ko'tirib keldi. özünü yer yuzining ilohiy deb e'lon qilgan fir'avn boyliqiga ishinib haqiqatni qabul qilishdan bosh tortgan qorin mansibiga ishinib haqiqatga qarshi chiqqan abu jayl qatorliq zolimlarning ibratlik oqibatlari buning tipik misoldir chunki cho'nchilik va kattalik faqat alloh taologa xos bo'lgan huquqdir alloh taolodan uni talashganlar eng echinishli azoblar bilan azoblanib kelmoqda 933 yuz o'ttiz uchinchi savol o'zini cho'ng tutishning eng cho'ng xatri qaysi javob payg'ambar alayhissalom mundoq degan qalbida zarrachilik kibr bo'lgan odam jannatga kirolmaydi muslim rivoyat alloh taolo hadis quddusida payg'ambar alayhissalomga mundoq degan cho'ngliq bilan izzat mening kiyimlarim bu ishkisini mendan talashqanlarni cho'qim jazolayman imom ahmad rivoyat qur'oni karim luqmon hakimning o'g'liga qilgan nasihatini bayon qilib luqmon hakim mundoq degan kishilardan mansitmaslikdan yuz o'rmagin ziminda qodiyib mangmag'in Allah haqiqatan akavur, özünü çoğun tutkuçılarını yaktırmaydı. Sörü Luqman 18. ayet Peygamber aleyhisselamın kemterligidin örnekle. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselamın aşkarı yoşurun bütün ahvalini belirtilen hayat şergi, Ayşe raziyallahu anha Peygamber aleyhisselamın ahlakını tariflep, onun ahlakı Kur'an-ı Kerim idi, degen. İmam Ahmet ve Abu Davud rivayet. Peygamber aleyhisselam bilen birgi yaşıgan ve onun bütün ahvallarını bilidgan sahabiler, Hz. Muhammed aleyhisselamın ahlakını tərifləb mındaqdaydı. Peygamber aleyhisselam bravo bilen kolu ilişip görürse, karıştırıp kolunu için onun kolunu koyup beğenmeydi. Bravo salam kısa təbəssüm ile toluq salam kıladı. Karıştırıp yüzünü örmüqca, yüzünü başka yakıcı örmeydi. Kandaklı bir oltırışlarda, hərgiz törgü çıkmaydı. balki qayerda bo'sh o'rin bo'lsa shu yerda o'ltiradi sahobalarning uningga o'rnidan turishini yoqtirmaydi feqirlarni yo'qlab hol ahvolni so'rab turadi ular bilan mo'ndishaddi kasallarni yo'qlaydi bir odam muhammad alayhissalomning yeniga kirish oldida tortinganlikdan tamtirab qolganda payg'ambar alayhissalom uningga tamtirma man podsha emasman faqat makkada quritilgan go'shtni yeb hayot kechiradigan ayollardan bir ayolning bolasiman degan ibn moja rivoyat aldığınızı Biroq az dolu kirganda ya ki to'la ya ki ilmingiz yoki yüz nazaridagi yuz obro'yingiz sabablik sizdan da, onun uningga mən oddiy bir balısı mən, ya ki oddiy bir ya ki bir işçinin balısı mən aytib boqdingizmi mı? Onda bo'lsangiz bolsanız, alayhissalomdan kamtarlikni o'rganib oling to'qqiz yuz o'ttiz sual, çıraylıq chiroyli özünü çoğun cho'ng tutqanliq bo'lamdi javob Bir adam Peygamber aleyhisselamdın, Ya Resulullah, men kiyimnin çiraylıq, aygımnin çiraylıq buluşunu yaxdırman, bu kibirdin sanılamdı, deb sorğanda Peygamber aleyhisselam, yaq, Allah güzeldir, o güzellikini yaxdırdı, deb cevap bəgən. Muslim rivayet 935-ci sual, Allah yaxdırmaydıqan kiyiniş qaysi? Cevap. Allah va uning payg'ambari yoqtirmaydigan kiyinish takabburlikning kiyimi bo'lib, kishilarga o'zini ko'rsatib vakovirlik qilish uchun kiyinadigan kiyimlardir. Arablarda o'zini cho'ng tutadiganlar kiyimni nihoyatda uzun kiyadigan bo'lib, yerga tegib turadi. islom shariatida shimni o'shiqdan eshib tushadigan darajada uzun kiyishning cheklanganligimi bu sababdan bo'lishi kerak 936 savol kamtarlikning cheki bormi javob odam kamtarlik qildim deb o'zini kishilarga xo'r ko'rsatish kiyimini, soqolini tuzab, pokiz chiroyliq yurishning o'rniga paskina va kir kiyimlar bilan yurish, qo'lida botirib chiroyliq kiyinmaslik hargizmi kamtarlikdan sanalmaydi. Chunki har narsaning bir chekchigirsi bo'lganidek, kamtarlikning chak chekchigirsi bor. O'zining chekchigirisidan chiqib ketgan kamtarlik so'kilishga yuz tutadi. Chunki bu holda u kishi ya kamtarlikni tark etib, o'zini tutuşka ya yoki kamtarlikni oshirib etib o'zini xar o'ringa tushirib qo'yishga yo'l tutadi har ikki holat so'yilmaydi shunga kamtarlik o'zining chek chegarasi ichida bo'lishi lozim fidokorlik 937. sual o'ttiz turmuşumuzdaki savol fidokorlikning mi? ahamiyati nima javob dunyoda manmanchilik manfaatparastlik shaxsiyatchilik qatorliq illatlar inson tabiatining bir parchasi bo'lib, har kim o'zining foydasini va dunyo manfaatlaridan o'zini foydalanishni o'ylaydi. Kuchining yetishicha mol dunyo yig'ishni ko'zlaydi. Insonlar tarbiya bilan o'zgartilmasdan Мошу табиеті бойынша қойып берілдіған болса, инсанлар жәмиеті өздерінің шәқсиетчілігі вижданыға хакім болған, әқілі нәпсі әвәсілерге тәсірі болған, елішіні біледіған, берішіні білмейдіған, әр ішті пәкәт өз мәнпәтіліні көздейдіған, umumi manfaat uchun ozroq fidokorlik qilishni yoqtirmaydigan hamisha man man deydigan biz demaydigan hech bir zamon vatanim xalqim deyishni bilmaydigan bexil shaxsiyatchi insonlar bilan to'lgan bo'ladi ilm-pan maydoniga kelmagan, kashfiyotlar maydoniga kelmagan va jamiyatmi taraqqi qilmagan bo'ladi. Шуңа самави дилла, хусусан ислам дини инсан табиетидеги ахлак ва сүлүклөрдөгү кыңгырлыкларны өзгөртүп, уларны пидакарлыкны ва курбан беришни билдиган, өзү үчүнле эмес, башкалар үчүнмү жашайдыган, умумнун манфаатын өз манфаатым деп тонойдуган кылып тарбиялап чыгыдыган гүзел ахлакны элип келген. 938 savol millatlarning ronaq tepishida fidokorlikning roli nima? Javob. Jamiyatning taraqqilishi har qanday bir millatning o'ziga o'zi xo'ja bo'lishi va dunyo bilan butunlashib armonlarini amalga oshirishi yo'lida shu millat xalqining fidokorligi hal qilg'ish rol o'ynaydi. Bir millat qad ko'tarishi uchun jafodan qo'rqmaydigan, barlig'ini xalqi, millati va vatani uchun ataydigan vatani uchun har narsadan kechalaydigan mol dunyosini pido oladigan zurr kelsa jinini beralaydigan o'zining manfaatini xalqning manfaati uchun qurbon qiladigan irodalik pidokor shaxslarni yetildirib chiqishga muhtojdir 939 savol bundaq pidokor shaxslar nadi yetishib chiqadi javob bundaq olijanob pidokor shaxslarni payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalom qurgan imon nomli oliy maktabdan topqilib oladi Ola muşu mektepten yetişip çıkıdı. İman öz vaxtı da ene şundak Ali Canap şəxslərini yetildirib çıkan və azırımı yetildirib çıkışı qadırdır. İman ene aşındak möcüzlərini yaratı alaydı. İslamın altın dəvirleri bunun misaldır. Çünkü Allah dağla və qiyamət günüge işengen mu'min kişi Allah dağla yolu da sərib qoğan mal dünyasıga, əqil para istiga, cepamı şəqtiga, ilm mahoratiga va buningdan boshqa Alloh yo'lida atagan har narsaga Alloh taolaning biriga 700 hissa va uningdanmi ko'proq beradiganligiga chin qalbidan ishonadi. Chunki Alloh taolaning va'dasi haqdir. Qur'on Karim Alloh yo'lida sarf qilgan mol dunyo uchun qanchalik ko'p mukofot beradiganligini mundaq bir misol bilan bayon qilgan. Alloh yo'lida pul melni sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga tikilib 7 bashaq chiqargan har bir bashaqda yuzdan don tutgan bir donga o'xshaydi alloh xohlagan bandisiga hasilab ko'p berdi sura al imron 261 oyat mardlik va beqilliq 940 savol mardlik bilan beqilliq qanday xuluq javob dunyoda mardlik bilan seqiyliqni maqtamaydigan bir millat bir din bir falsafa bo'lmasa kerak Mərtlik bilan seyxiliq maqtaşqı tegişlik gözəl əxlaq boğunidək, beyxilliq bilan namərtlik, bütün insaniyyətinin loğutida sökülüdüğən nacar xuluqdur. Qur'an-ı Kerimnin köpligen ayetlerdə beyxilliq bilan namərtlik sökülgən. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bundaq deyir. Beyxilliq qılıb Allahның savabından özünü beacət hesablığan, kəlime təvhidni inkar qılğan adamğa kəlsək, biz onunğa yaman yolunu müyəssər qılıb berimiz. O dozaqqa taşlanğanda onun meyli heç nərsəyə əsqatmaydı. Leyl 8-12 ayətləri. Əmma mərdlik bilən seyxiyliqə kəsək, Qur'an Kerim bu güzel əxlaqını dünya və ahirətdə nicatlıqı erişidigan, həqiqi müminlərinin birdən bir sübütü boğan alda Qur'anın beşidli maqtaydı. Ola gəyib kişinidir. Namazını ada qılıdı, ola biz bərgən mal mülükdən Allah yoludu sərib qılıdı. Sürü Bəqər 3-cü 941-ci sual. Dünyada seyxiyliq abidisi kim? Javob. Arablar Hazreti Muhammad alayhissalom dunyoga kelishdan burun o'tgan Otam Toi degan bir odam mardlik va sehiylaqning birdan-bir ulgusi va namunasi bo'lib o'tgan ekan. Islomiyatdan ilgirki shoirlardan boshlab to hozirgacha har qanday bir shoir she'rlarida Otamni sehiylaq bilan mardlikning obidisi qilib maqtaydi. Biz Uyg'urlar orasida tarqalgan hikoya cho'chakladimi, Otam mardlik bilan sehiylikning namunasi qilib obrazlashtirilgan. 942 savol. Dunyoda beqillik ulgisi kim? Javob. Otamning aksicha Musa alayhisalomning zamonida Qorun ismli bir boy o'tgan bo'lib, Qorun beqillik bilan nomardlikning birdan-bir obrazi bo'lib qolgan. Dunyodagi barliq samoviy dillarda va insonlarning qalbida Qorun obrazi la'natkor bo'lib saqlanib kelmoqda. Aytishlarga asoslanganda Qorun intayin cho'ng boy ekan. Оның қазенлерінің ашқышларыны 40 ге аран көтірді екен. Qur'on Karim bu qissani mundaq bayon qiladi. Qarun Musoning qavmidan edi. Qarun ularga yo'g'onlik qildi. Qarunga xazinalardan shu qadar ko'p bergan edikki, ularning oshqishlarini ko'tirish kuchli bir jamoatga haqiqatan eg'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi etdi. Ko'ranglab ketma, ko'ranglab ketguchilarni Alloh zodi yoqtirmaydi. Alloh senga bergan boylik bilan oxirat yurtini tilagin, dunyodagi nisivağını unutmagin. Alloh senga yaxshilik yaxşılıq سەنمۇ ئاللهنىڭ بەندىلىرىگە ياخشىلىق قىلغان بېقىللىق قىلىپ ер يۈزىدە بۇزغۇنچىلىقنى تىلىمىگىن ئاللاھ بۇزغۇنچىلارنى زادى ياقتۇرمايدۇ قارون mening alayda bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi sura qasas 76 77 78 oyatlar oyatni ko'rganimizdek Qarun mol dunyosidan ehtiyoj egalariga chiqim qilishni qat'iy rad qiladi shuning bilan alloh taolo uni tirik turg'izib mol dunyolari bilan birga yerga yutqizib Harunni uning uyi bilan qo'shib yerga yotqizdik. Onundan Allohning azobini qutuldira oladigan bir jamoa bo'lmadi. Harun özünü qo'g'diy olmadi. Sura Qasas 81 ayet. Bu samavi dinlerinin dinlarning mı kayıt kılınan mashhur adistir. 943 sual. Baylıq bilen mängülük nam nişanı tikilgili bo'lamda? Cevap. Dünyada tonnalab altın ve milyardlab dolar yıkan milyardırlarının nam nişanısı kalmasının azroq boyligi bo'lsimi shu boyliqdan insoniyatga xususan o'z millatining ehtiyojlari uchun yordam qilgan jonkuyarlarning nom shuhrati keyingi avlodlarning qalbida o'rin olib tillarda mad deyilib kelmoqda dunyoda har qandaq odam o'zining nom nishonisining yaxshi atoq bilan qilishini xuddi hotamdek mardlik bilan sehiyliqning ulgusi bo'lib avlodlarining tillarida maqtilishini alloh taoloning dargohidimi shon sharaflik bo'lishini yoqtirdi albatta Shuningdek, dunyoda hech kim o'zining nom nishonisining qorindek bexillikqa va nomardlikka misol bo'lib qilishini va xalqining eg'izidan la'natkor bo'lib ergiz hargiz xohlamaydi. 944-savol. Mard baylarning jamiyatdagi roli nima? Javob: Har qanday bir jamiyatning taraqqi qilib rivoj tepishi uchun shu jamiyatdagi baylarning mard, shu jamiyatdagi baylarning mard baylarning roli alohida cho'ng bo'ladi. Davlatlarning iqtisodiy jihatdan ko'tarilishidimi shu davlatga boylar alohida salmoq o'rin tutadi chunki payg'ambar alayhissalom boylaringlar beqilishib ketgan vaqtda sizlarga yerning ustidan uning osti yaxshiroq bo'lib qoladi degan buningdan boshqa dunyodagi har qandaq ilm fan texnika yangilikleri va kashfiyotlar eng avval boylarning qo'llashi va moddiy jihatdan saxiylarcha yordam qilish soyasida o'z mevalarini berib kelmoqda ilm dunyo va oxiratlik baxt saodatlarga yetishning vositasidir Ko'p hollarda бу ilmni илиш ва бериш ишлари иқтисодга ehtiyojliqdir. Ko'p hollarda ilm билан boylik бир одамни jam bo'lmaydi. Шуңа алым илми билан бой пул мели билан җәмгыятьгә, дингә, милләтегә хизмат қилади. 945-нче суал. Аллаһ байлыкны ним максат белән берде? Җавап. Аллаһ Таала бер адамга байлык ата қилса, уни ике мақсад билан берди. Бири уныңга инам кылыш юсыдан, яна бири уни сынаш ya'ni bu boylikni o'z yo'lida qo'llanamdi yoki bexillik qilib besib yotamdi deb imtihon qilish uchun berdi alloh taolo bu haqda sizlarning mollaringlar va bolalaringlar bir turli sinoqdir deydi sura anfal yigirma sakkizinchi oyat musulmonlarga tavsiya qilib biringlarga o'lim kelib Parvardigarim, nemishqa mening ajilimni biroz kechiktirmiding, sadiqa qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalardan sarf qilinglar deb buyuruydi. Sur Muttaffifin 10-oyat. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo rizq qilib bergan nurg'ulg'an yaxshi ishlarning amalga eshish uchun vasila bo'ladigan mol dunyoning uni o'z yo'lida ishlatishni biladigan yaxshi odam uchun ichki dunyolik baxt saodatlarning oshqichi bo'ladiganligini ixchamlab mundoq degan. Yaxshi odamning qo'lidagi mol dunyo nima degan yaxshi? Imom Ahmad rivoyat. 946-savol. Bexilliqqa одатланган xalqning oqibati қандай бўлади? Жавоб. Bexilliqqa одатланган xalq мол-дунёсига bexillik qilganlikdan, женидан, numusidan, hatto ватанидан айрилиб қолади. Чунки одатга эҳтиёжлик тарафларга пул мол сарф қилишдан bexillik қилишга одатланиб келган бир xalqning vatanining мустақиллигини qo'g'dash йўлида пул мол сарф қилиши мумкин эмас. Vatani учун пул meliga bexillik qilganlarning унинг йўлида jinini бералиши olishi мумкин эмас. Mana bu tarixning, xususan Uyg'ur tarixining yakuni. 947-ci savol: Beqillarning oqibati qanday bo'ladi? Javob: Alloh taolo beqillarning echinishlik oqibatini ixcham bayon qilib, kimki beqillik qiladi ekan, u o'zining zini uchun beqillik qiladi degan. Sura Muhammad 38-oyat. Bu haqiqatan har zaman, har joyda isbotlanib kelmoqda. islom tarixida qayd qilinishicha chingizxon bag'dodni ishg'ol qilib bo'lgandan keyin o'zini islom xalifasi deb atov olgan bo'lsimi yo'ldan ezib chiriklashgan bag'dod podshoyini tirik tutib uning yiqqan oltinlarini eritib og'ziga qo'yib azoblash bilan o'ltiribdi buning sababini so'rganlarga chingizxon javob berib bu podsha shuncha ko'p oltinni ordisining tegiga ko'mib saqlab yotmasdan uni sarf qilib askar kuchi tayyorlab bizga qarshi turgan bo'lsa balki mamlakatini saqlab qolgan bo'lar edi sizlarning bexilliqinglar sababidan Alloh meni sizlarga jazo o'rinda evatdi, debdi. 948-savol. Bexilliqning zini kimga bo'ladi? Javob. Tarixning yuqorqi ochiq savoqlari Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi bexillik qilguvchilar bexillikni o'zlari uchun foydaliq deb gumon qilmasin. Amaliyotda bu ular uchun ziyonliqdir. Sura Al-Imron 180-oyat. degan so'zning haqiqatan rost ekanligini isbotlab turibdi. Biz əzəldən tirishçanlıqda, mərd və səxiyliqdə ülgülük bir millətmiz. Bizdiki səxiyliq, fidakarlıq, dostluq və üzara yardımlı şiroidin iborat İslami axloqimiz va milli an'anamiz türlük sabablar bilan ojizlashib, asta-asta yo'qolishga davg'a berib qolganlikdan o'zimizni o'ylab beg'am, esiyatsız yashaydigan bo'lib qoldik. Burun xotamlarni tuqqan uyğur onalari, amdilikda qorilanili tug'magan bo'lgan edi. İslami salamlış en enisi. 949 sual. суал. salamlış kandak en ene? Cevap. İnsanlarda iki kişi özara uçraşkana da bir salam veriş adeti en kadimi enenlerden bulup salamlışış biz Uygurlarda milli ahlak ve dini kaydı yusun katardın sanalıdır. Salamlaşış kişiler oturusda mekir muhabbetini devam kıldırış ve köngüllerini celip kılışta ən zor sekri küşkə ega bir iştir. İnsanlı arası da bir bir bilen salamlış adeti, ola barlıq kelgəndən beri mövcud bulup kelgan bozuma, musulmanlardaki özara salamlışının salomlashishning çoğun. cho'ng. Mazmuni nihoyatda mo'ldir. 950 sual. savol: salamlışının salomlashishning o'zgachiliklari Cevap. Biz Uyg'urlarda salamlış ba'zida kol elishib, ba'zida quchoqlashib ko'rish yolu bilen bolud. Daim körüşüp durduğalla orasida kol elishib körüşüş qisqartiriladi. quchoqlashish texmi qisqartiladi ba'zilar bir tarafdan salomlashib yana bir tarafdan o'ng qo'lini ko'krakka qo'ydi bu salomdan chin yurakdan chiqqanligini chin dildan omonlik tilaganligini ifodalaydi ba'zilar o'ng qo'lini berib ko'rishib so'l qo'lini qarish tarafning o'ng bilikiga qo'ydi bu badanning bir butunligini va salomlashquvchilarning xuddi bir oila kishilarga o'xshash yaqin ekanligini ifodalaydi 951 savol salomlashishning qoidasi qandoq javob Salamni avval boshlash sunnat bo'lsa, uni qaytirish farzdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlarga birov salom bersa, uningga teqimi yaxshi salom bilan javob beringlar yoki uning salomini aynan qaytiringlar deb ko'rsatgan. Sura Nisa 86-oyat. Oyatdagi teqimi yaxshi salom bilan javob berish Assalomu alaykum, Allohning omonligi sizlarga bo'lsin deb salom bergan kishiga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Allohning omonligi rahmati va barkiti sizlarga bo'lsin deb javob qaytirish salomni aynan qaytirish deganlik va alaykum assalom sizlargami allohning omonligi bo'lsin deb javob qaytirishdir salom berguvchi garchi yolg'iz birli kishi bo'lsinmi uning salomini qaytirishda alaykum ya'ni sizlarga deyiladi chunki qarshi taraf ko'pchilikning vakili deb qaraladi buningda musulmonlar o'tirisidagi barobarlik va birlik aks ettiriladi to'qqiz yuz ellik ikkinchi savol musulmonlarni salomlashishning ahamiyati nima? Javob. Ikki kishi uchrashganida bir-biriga salom berishi dunyoda har kim yoqtiradigan go'zal axloq va esil fazilatdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Bir musulmonning yana bir musulmonga o'tashga tegishli haqlari olti bo'lib, ular uchrashganda salom berish, chaqirsa berish, nasiyat so'rasa nasiyat qilish, shukursa alhamdulillah deyish, kasal bo'lib qolsa yo'qlash, o'lib ketsa namozga berish. imom muslim rivoyat payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan sizlar mo'min bo'lmag'icha jannatga kirolmaysizlar bir biringlarni so'ymagicha mo'min bo'lolmaysizlar sizlarga bir biringlarni so'yadigan ishni ko'rsatib beraymi undaqda oranglarda salomlashishni umumlashtiringlar imom termiziy rivoyat to'qqiz yuz ellik uchinchi savol salom berishning tartibi qandaq javob salom berishda kichiklar cho'nglarga o'tib ketayotganlar o'ltirganlarga oz sonliq ko'p sonliqqa va qatnash ustidagilar piyodalarga salom berdi. Shundaqla sirtdan kelganlar shu yerdagilarga, erlar ayollarga, eri ayoliga, mehmon sohibxonga salom berdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Uloq ustidagilar piyodalarga, mengayotganlar o'ltirganlarga, oz sonliqlar ko'p sonliqlarga, kichiklar cho'nglarga salom berdi." Imom Buxoriy rivoyat. Kesallarni yo'qlashdagi adab axloq qoidalari 954-savol Kasallarni yo'qlashdan qandaq ahamiyati bor? Javob. Kasallarni yo'qlash kishilik munosabatdagi aloqalarning qo'yiqlashishiga, ittifoqlikni texmo ilgari surishga va o'zaro do'stlikni ko'paytirishga turtki bo'ladigan muhim bir omil. Kasallarni yo'qlashning fazilati och qolganlarga tomoq berish, yetimlarning boshlarini silashdek savobliq va yaxshi ishdir. Bir hadisda och qolganlarga tomoq beringlar, kasallarni yo'qlanglar, asirlarni qutqizinglar deb ko'rsatgan. imom buxoriy rivoyat bir musulmon kasalni yo'qlash har bir musulmonning diniy qarindoshlik burchidir to'qqiz yuz ellik beshinchi savol musulmon emas kasallarni yo'qlashga bo'lamdi javob boshqa dinda bo'lgan urug' tuqqan qo'lim qo'shni va yor birodarlardan kasal bo'lib yetib qolganlar bo'lsa ularni boshqa dinda deb yotmasdan yo'qlash yaxshi ishlar qatoridan sanaladi muhammad Aleyhisselam'ın bir Yahudi dindagi balının kesilini yo'qlab bağlılıkı rivoyat qilinadi chunki musulmonning ustida musulmon qo'shnisiga o'tashga tegishlik ikki haqqi bor bo'lib ularning biri musulmonlik haqqi yanı biri koşundarçılık haqqidir boshqa dindagi qo'shnisiga o'tashga tekişlik bir haq bo'lib u bo'lsinmi qo'shindarlik haqqidir qo'shindarchilik haqqi nihoyatda muhim va cho'ng haq bo'lib uni ado qilish muhimdir boshqa dinda bo'lgan kasal qo'shnini yo'qlashga qo'shni haqqining bir qismi bo'lganlik e'tibori bilan savobli qishdir. 956 savol. Kesal yo'qlashda saqlanishga tegishli ishlar qaysilar? Javob. Kesallarni yo'qlab kirgan odam kesal kishining yenida ko'p o'ltirmasligi, to'liq gap so'rab uni bearam qilmasligi va qandoq kesalga giribdor bo'lganligini so'rmasligi lozim. Chunki bunda qilish kesal kishining ro'yini texmo tushirishga sabab bo'ladi. Ba'zi kishilar nodonlikdan kesal bog'ichining qandoq keselgi giriptar bop qolganligini so'raydi. Kesel bog'ichi keselini etib bersa, ular falon odam mushundoq kesel bilan o'zini yetib qilib, oxiri saqiyamay o'lib ketgan degandek azobli so'zlarni keselning oldida aytib, uningga ro'yi azob bo'ladigan ishlarga sabab bo'ladi. Shundaqla kesel odamning yenida musibatli xabarlarni va echinishlik, fojali xabarlarni aytmaslik lozim. Chunki bunday qilish kesel kishining ko'nglini azoblaydi.